Die vijanden van die mensen van Jeda en Benjamin het gehoor dat die mensen het tempel bou vir die Heere, die God van Israël. Dit was die mensen wat teruggekomen het uit Babel. Die vijanden het na Sere Babel en die familie hoofd het toegekom en vir hulle gesê, ons wil saam met julle bou, want ons dien ook julle God, en ons offer vir hom van dat koning Jesaradon van Assyrië ons hier naartoe gebring het. Maar Sere Babel en Jesa en die ander familiehoofde het vir hulle gesê, jelle mag niet saam met ons die tempel bouwen. nie. Ons wil dit alleen bou vir die Heere, die God van Israël. Koning Kores van Persie het gesê ons moet dit doen, maar te die mense van die land probeer om die mensen van Juda moedeloos en bang te maken om te bou. Hulle het raadgevers van die koning betaal om die plannen van die Judeers te stop. Hulle het aangehou om dit te doen die hele tijd terwijl Kores en Darius konings van Persie was. En te aas vir ons koning word, het hulle een brief geskryf en hulle het die mense van Juda en Jerusalem beskuldig. In die tijd toe Aas vir ons koning was, het Beslam, Mitredat, Tabel en ander ambtenare saam met hulle vir koning Aas vir ons van Persie een brief geskryf. Hulle het die brief in die Arameese taal geskryf. Die hoofambtenaar Regheim en die sekretaris Simsaai het ook vir koning Aas vir ons een brief geskryf en slechte dingen gesê van Jerusalem. Dit was die hoofambtenaar Regheim en die secretaris Simsaai waar die brief geskryf het saam met die rechters en die ander ambtenaren, mensen van die stede Irek, Babel en Sisan in die land Elam, en ander mensen wat hier in die stede van Samaria en die provincie wees Jefraat kom woon het nadat die groot en belangrijke koning Assebanipal hulle hier naartoe gebring het. Hulle het geskryf, aan koning Asfros, van sy ambtenaren, mensen van West-Evraat en verder, die koning moet het weet, die jedeers wat van jou na ons toegekom het, het na Jerusalem gegaan. Jerusalem is een opstandige en slechte stad. Hulle is bezig om die mieren te bouwen, die fundamenten is klaargebouw. Die koning moet ook weet dat wanneer hulle hierdie stad klaargebouw het en wanneer hulle sy mieren reggemaak het, dan zal hulle nie belasting betaal nie. Die koning zal dan baie geld verloor. Ons werk voor die koning. Ons wil niet dat die koning geld moet verloor nie. Daarom stuur ons hierdie brief om vir die koning te laat weet dat wanneer jy soek in die dagboeken van die konings wat voor jou regeer het, dan zal jy zien dat hierdie staat een opstandige staat was, dat het konings en provincies baie geld laat verloor. Die mensen van die staat het altijd probeer om ander mensen opstandig te maken in konings. Daarom het die konings die staat verwoes. Ons wil hee die koning moet weet dat wanneer hulle hierdie stad weer gebouw het en sy mire reg gemaakt het, dan zal jy niks in wees je vraat en nie. Die koning het de brief voor hulle teruggeskryf en gesê, al die hoofambtenaar Regheim, die secretaris Simsai en die andere ambtenare saam met hulle wat woon in Samaria en op andere plekken in die provincie wees je vraat, ek hoop dit gaan goed met julle. En nou, ek het julle brief laat vertaal en ek het gesê hulle moet dit vir my lees. Ik heb toegezien mijn mensen moet kijken wat in die dagboeken geschreven is, en hulle het gezien dat door die stad altijd opstandig was ten konings. Die mensen van die stad het ongehou om elkaar opstandig te maken. Jerusalem het belangrijke konings gehad wat oor die hele wees Jefraat regeer het. Die mensen mis belasting betaal aan die konings, daarom moet jelle vir daar die mense sê hulle moet ophou om te bouwen. Hulle mag niet door die stad weer bou nie, Hulle moet wachten totdat ik gesê het hulle mag dit wel. Julle moet doen wat ik zei. Ik wil niet nog geld verloor nie. Toe Rechim en die skryver Simsaai en die ander ambtenare saam met hulle oor wat die koning geskryf het, het hulle dadelijk na Jerusalem gegaan, na die Jedeers toe, en hulle het gesê die Jedeers moet ophou werk. Die Jedeers het opgehou om die tempel te bouwen en hulle het nie verder gebou nie tot die tweede jaar nadat Darius koning van Persie geword het.